हज़रत सिद्दीक अकबर जे लाइ ताला हुजे या लाइ या कंहिं ॿिए साहबी जे लाइ ॿिन्ही क़िस्मनि जा नाला अचनि था सीअर जे किताबनि में सियासत में बि बाज़ारि में हिकिड़े ऐं मुस्लमान जो इख़्तिलाफ़ु थियो मुस्लमान चयो कसम आहे ज़ात जो जंहिंजे कब्ज़े में हा जंहिं जंहिं नबी अगरि मोहम्मद रसोल सलाह सभिनी नबीअ ते चूंडियो आहे त ॻाल्हि ई आहे

ॻाल्हि मूंसा सलाम जी फरमाए थो क्या मतिलब जो ॾींहुं थींदो समावात सभु बेहोश थी वेंदा हू कजरी लॻंदी पोइ अवल मयूं थी पहिरियों पहिरियों जेको चाक थींदो अ मां हूंदुसि अञा जो ॾिसां रहे थो अञा जो ॾिसां त मूंसा आख़िर बि कवाइ अलाह जे अर्श जे पाए बि हथ बीठो हूंदो या त बेहोशी न थियो आहे जे थियो आहे त मूंखां अॻु में होश में आयो आहे तंहिं करे तव्हां पंहिंजे मूंखे ईअं न फुटायो जीअं अॻियनि माण्हुनि पंहिंजे नबीअ खे फुटायो ऐं मूंखे यूनस बिन मता खां बि भलो न पुछियो इन सभिनी मथां इहो लफ़्ज़ छो ॻाल्हि सलाम विच में वरी हिन जो बयानु इहा गौर में विझंदड़ ॻाल्हि हुई फिक्र जी हुई माना क़ुर पाक में माण्हू इन यूनस जे लाइ मुमकिन आहे अलाए छा जो छा बयानु कनि तंहिं करे हज़रत यूनस जी एॾी तारीफ़ करे छॾियऊं जो मूंखे यूनस अल खां भलो न चओ हाणे यूनस सलाम जे लाइ जेकॾहिं को कमी बेशियूं बयानु करे त हिकिड़े भले जे लाइ कमी पेशी बयानु थो करे जेका गौर जहिड़ी ॻाल्हि आहे इहो ॼण हिकिड़ो तहज़ीर करे छॾी न बि साईं ख़तरो ॾियारे छॾियो हा इन तहज़ीर हिकिड़ो हिन जो जवाबु ॾींदा आहिनि हिन जो आम हदीस जे किताबनि में तफ़सीरनि में त नबी अकरम सलाह कसर नसी कई आहे शांत हुनजो बुलंदो या न बि साईं जन खे अञा पंहिंजी सियादत जो उहिदो मालूम कोन थियो तॾहिं ईअं फरमायूं पर पाण फरमायूं त न सही फ़ख्रु आहे पोइ त ईअं फरमायूं बहरहाल इहे जवाब आहिनि पर ॻाल्हि त गौर जहिड़ी आहे कीअं थो हुजे गौर करण खां बाद चंद ॻाल्हियूं मालूम थियूं जेके मां तव्हांखे पेश थी करियां अलाह ताला फरमायो आहे क़रान पाक में إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشهون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الهوت وهو لين <clears throat> فلولا أنه كان من المسبحين إذا لابس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذنا بالعراء وهو وهو سقيم أنبتنا عليه من شجرة من يقطين وأرسلنا إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين इहो सफ़ात में लथल क़ुर साॻियो अल क़ुर क़ुर बाज़ू बाज़ आहे शरीफ़ हिक ॿिए खे तफ़सील कंदो आहे तंहिं करे माना इहे त असां असांजे पियो मञा हुयो जॾहिं उहो भरियल ॿेड़ीअ ॾांहुं भॻो त वञी उन ते चढ़े पोइ चढ़ियो पोइ उते कुणो विधाऊं पोइ कुणे पयलनि मञा थी पियो पोइ मच्छी हुनखे गिही वई उहो अंदरि मायूस हुयो पोइ उहो उते तस्बीअ पढ़ंदड़ थियो जे तस्बी चवंदड़ मुंहिंजा न हुजे हा त क़यामत जे ॾींहं ताईं उते टिकियो पियो हुजे हा जेसि ताईं माण्हू मां उथंदा क़यामत उथंदा त पोइ बि उतां निकिरे हा पोइ असां साफ़ मैदान में हुनखे उचलियोसीं उते बीमार हुयो मथ हिकिड़ो वण फुटायोसीं उहो वणु कदू जो हो खेसि हिकु लख माण्हूअ ॾांहुं हुनखे रसूल करे मोकिलियोसीं पोइ उन्हनि हिन ते ईमान आंदो कंहिं वक़्तु मुक़ररु ताईं हुनखे आसू थो जा अख़र ॿ टे हिते अचनि था चइबो आहे गप खे मुदहज़ीन मुदहज़ीन जी माना कुणे पयलनि मञा माना कुणे में जो पइजी वियो त दहस चइबो आहे गप खे माना पोइ गप में किरी पियो कुणे जे पवण करे गप में किरी पियो मुदहज़ नतीजो नतीजो निकितो न छो त उन दरिया में जंहिं ॿेड़ीअ में हली चढ़ियो हलंदे हलंदे उते धुबण अची वई अंदरि ईअं धुबण ईंदी आहे दरिया कॾहिं कॾहिं पोइ घाटो पाणी हो गप जहिड़ो मेट जहिड़ो ॿेड़ी पतराईअ पाणीअ जे ते तवाज़ुन क़ाइमु रखंदी आहे ॿेड़ी जेतिरो पंहिंजे पैमाशी खां पाणी जे हदुनि खे परे कंदी आहे उनजे वज़न खां उहो पाणी थोरो हूंदो आहे तॾहिं तरंदी आहे इहो उसूल शनागरी जो तरण जो ईअं न हो हाणे ईअं पियो थिए त ॿिए तुॾे पई छो त पाणी घाटो हो पोइ कारीगर हा ॾाढा उहे नाखा सुठा उन्हनि ॾिठो त ॿेड़ी जे तवाज़ुनि क़ाइमु करण लाइ सिर्फ़ु हिकिड़ो माण्हू कुर्बानी ॾिए त बाक़ी बची वेंदा

ट्रपो जो ॾिनई त मच्छी हिकदमि फाड़ियो उन दुबड़ मंझि वञी मच्छी पेट में पियो सभिनी वीचारनि अफ़सोस कयो ॿेड़ी बची वई ॿेड़ी साफ़ खणी वई न वज़न ॾेई वियो ॻाल्हि हेतिरी ख़बर आहे दास चइबो आहे गप खे मुदहदीन माना उन्हनि मंझि वञी थियो जेके उन गप में पिया दास तव्हां ॾिसो लुकत गप जी माना आहे न मुदहस जी माना ख़ताकार इहा माना कान्हे मुलीम माना मायूस लबिस जी माना तरसियो

ईसा मां तव्हांखे ॿुधायो आहे छो जीअरो थियो हुनजो कमु रहियल आहे जो कमु रहियल हो तंहिं करे हा पंहिंजो कमु करे हा ऐं कमु कंदो पोइ हे बि जेकर आख़िर ज़माने जे उमत सां गॾिजी अचे पंहिंजो कमु करे हा उहो जेको रहियल कमु हुयो लबेस जो ख़राबु ईअं छो न फरमाईंदो हुते मरी वञे हा मछीअ जो हज़म थी वञे हा जीअरो रखियो रहे हा माना तरसियो पियो रहे हा दरसण जो फेल आहे न फेल जी निस्बत फाइल ते कबी आहे न फाइल पंहिंजे फेल में उहो मुहदस हूंदो आहे न उन जो हदस जेर ॾे निस्बत कबी आहे हुनजी की न ॾे हदस जी निस्बत कबी आहे फेल जी हुदूस जी अहिड़ी ॻाल्हि इहा लुगत आहे बसि थोरो मां हेॾे तवजो तव्हांखे ॾियारियो बाक़ी अॻिते खे ॾाढी वञ मां ॿुधायां थो अलाह त फराया पर न चयो उन सबब मां ॿुधाया हज़रते न बीठी मोकिलियो वियो इलाक़ो तमामु वसी वियो हिदायत कई तबली ऐं तालीम एॾी मज़बूत बेनज़ीर नक्श बरसन एॾी तालीम उची हर कंहिंखे अलाह ताला पंहिंजे मक़ाम मन सभु ॾिनो आहे हीअ जुदा ॻाल्हि त क़ौम आहे मुस्लमान न थी हिदायत ॻाल्हि त यादि रहंदी आहे न ॻाल्हि यादि रहंदी आहे बाक़ी हिदायत वठे या न वठे उहो जुदा मसइलो आहे जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू ग़लति रस्ते सां वेंदो आहे धोखो खाईंदो आहे ॻाल्हि यादि हूंदी अथसि न की फलाणे हंधि इहो रस्तो न वठिजांइ हे वञिजांइ तंहिंजी माण्हू दिलि नशीन हुई न ॻाल्हि ग़लती जो हली को जोखो खाए उहा जुदा शइ आहे त हिननि ते उहो असरु रहिजी वियो अमल न पियो कयूं बग़ावत कयूं ख़ुसूमत कयूं ॻाल्हि हुननि खे रहिजी वई ज़हन ते बीहजी वई तालीम जो तासीर हो वॾो आख़िर हज़रत यूनस सलाम उन क़ौम खे अज़ाब जी धमकी ॾिनी ऐं उहो अज़ाब जेको ईंदो आहे त टरंदो न आहे पर तालीम हिन जी एॾी वॾी हुई हिन पंहिंजे नबूअत जा वज़ाइफ़ एॾा अजीब तरीक़े सां इस्तेमालु कया अंजाम ॾिना ऐं तालीम एॾी मुयसरु अंदाज़ में ॿुधाई जो अलाह ताला क़ुर में हिते फरमाए थो फला कानत करियत आमनत जेकॾहिं कंहिं बस्तीअ ईमान न आंदो आहे ऐं पोइ उहो ईमान हुनखे नफ़ो ॾे ईमान आणण वक़्तु न ॾींदो नफ़ो इलाह कौमस मगरस

मजबूर कंदे इहो आहे मज़मून हज़रति वांगुरु फ़ैसिलो ॾिनो ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त टिनि ॾींहनि में तव्हां ते अज़ाबाहींदो इहा ख़बर बाक़ी कीअं ॾिनई तंहिंजे लाइ हीअ ॻाल्हि सम्झणु ज़रूरी आहे त हिन अलाह ताला खां दुआ घुरी वेंदी छो त नबी पंहिंजे तरफ़ां इहा ॻाल्हि जेकॾहिं करे मुमकिन आहे पर पोइ रब तबारक ताला अंबिया क्राम जी कंहिं बि दुआ खे छॾींदो न आहे या हटाईंदो आहे या क़बूल कंदो आहे नबी जन टीं दुआ घुरी परमायूं इहा दुआ कयामत जे लाइ रखो नबी साईं जन दुआ घुरी अलाह ताला इन्हनि जे लाइ हीअं थिए उहा क़ौम कीअं कामयाबु थींदी जिन पंहिंजे नबीअ जे चेहरे खे रत सां रंगियो अलाह ताला फरमायोज़रत नूल पुट जे लाइ दुआ घुरी अल्ला ताला फरमाए दुआ घुरी आहे हिकिड़े नबीअ जे ज़िंदगीअ में दुआऊं क़बूल ऐं जेके दुआऊं मुनासिब न आहिनि उहे ॿुधाई थियूं चयो हज़रत हुई पोइ जॾहिं दुआ क़बूल थी हाणे हज़रत हज़रतलाम पंहिंजे उन क़ौम खे टिनि ॾींहंनि जे अज़ाब जो वईद ॾिनो इहा ॻाल्हि असांखे मञणी कोन इहे ई टे ॾींहं न त रब तरा फर्माया त ॿ टे ॾींहं पोइ कर ईअं बि न थियो चइबो त अदा मंज़ूर थी वियो तरदीद बि कान आयो ऐं हज़रत हज़रताम ॾिठो त मुंहिंजो हाणे रहणु मुनासिबु न आहे छो त जंहिं क़ौम खे अज़ाब जो वईद कयो आहे नबीअ जो वजूद हिते हूंदो त उहो रहमत आहे सरापा निकिरे दुस्तूर गुज़रियो आहे नूह सलाम खे अलाह ताला ॿेड़ी ते चाढ़े अलॻि कयो लूत अलाम खे हज़रत साल अलाम खे अलाह ताला अलॻि करे छॾियो हज़रत मूसा अलाम खे अलाह ताला समुंड समूरो फेराए ॿाहिरि कढी हुननि खे ॿोड़ियो इहा जेका फार ख़ती आहे न लाज़मी आहे छो त मां इनके खां अंबियालाम अलाह ताला जा मोहतमद हूंदा आहिनि उन्हनि खे अलाह ताला इम्तियाज़ी शान ॾींदो आहे नबी जी जेका असमत आहे उहा तमामु वॾे वॾे दर्जे जी शइ आहे हाणे इहो नबी पंहिंजे क़ौम खां रब जे हुकुम खां सवा अलाह जे रज़ा खां सवा निकिरी वञे इहा बेफ़रमानी आहे ईअं सम्झो आहे तफ़सील वारा ईअं कोन्हे जॾहिं रब तबारक वधारा ॿियनि नबीअ खे अलॻि कयो हुयो ईअं अलॻि थियो उहे बि बेफ़रमाना जॾहिं पंहिंजे हुन मक़दूब क़ौमनि खां अलॻि थिया हीअ बि हिकिड़ी मक़दूब क़ौम हुई जंहिंखां न बि अलॻि थो थिए दुआनि जी मक़बूल थी तंहिं करे इहो चवणु त यून सलाम पंहिंजे क़ौम खे अज़ाब जी चैलेंज कयईं इहा ख़ुदा सां बग़ावत कयईं बेफ़रमानी कयईं इहो बिल्कुलु ग़लति आहे इहा तुहमत आहे ईअं कोन्हे नुबूअ जे मनसब जे ख़िलाफ़ु आहे असमत जे ख़िलाफ़ आहे अगरि यून सलाम रबरान में फरमाए थो न बि साईं इहो मौधूदीअ चयो आहे पंहिंजे तफ़सीर में त अलाह ताला नबी साईं खे फरमाए थो त मछी वारे वांगुरु तूं न कजांइ कमु हुन हेॾी अज़ीम ग़लती कई पंहिंजे रब खे सॼे वियो कावड़ियल हो गुस्से जा ॾुक भरे सो तूं अहिड़ी कावड़ न कजाएं कौम जे ॿेड़े करण लाइ इन जी माना इहा आहे हज़रत इस्लाम त सलाम घुरी ठीकु आहे पर नबी साईं खे अल्ला ताला फरमाए थो तूं न तुरत जो मतिलबु छा आहे हज़रत नूह सलाम नूहलाम में दुआ घुरी ऐं ॿिए कंहिं नबीअ खे वरी अलाह ताला न फरमायो आहे त तूं न घुरजाए जॾहिं हू कावड़ जी दुआ घुरी आई कंहिं नबीअ खे हिक ॿिए जे पुठियां कई वई आहे हज़ूर फमाइश कई वई आहे मतिलबु इन जो ई आहे त अॻियां नबीअ जे पुठियां नबी ईंदा हुआ जेकर उहा कमु तिबाह थी त के माण्हू बचंदा वरी उन्हनि ते ॿियो नबी ईंदो तालीम तरबियत ॾींदो ईअं दीन इस्लाम हलंदो रहंदो तव्हांजो ख़ात्मो नबीनि ताईं पहुचे इन खां बाद वरी को ॿियो नबी न ईंदो हाणे जे हे नबी बि इहा दुआ घुरे त न अॻे न बि अचे न को का हिदायत थिए ख़तमु न पवंदो मसइलो इहो असुलु ॻाल्हि आहे तंहिं करे सिर्फ़ु हिकिड़े सही मोहम्मद रसोल सलाह खे मनो थी त तव्हां अहिड़ी दुआ न घुरो छो त तोखां बाद पोइ को न बि न ईंदो ई न थींदी तंहिं करे तुंहिंजे क़ौम में भली मुस्लिह माण्हू पैदा थियनि उहे तुंहिंजो कमु खणंदा उमती अंबिया बनी इसराइल पोइ न बि साईं फरमायो ईअं कमु हलियो तंहिं करे इहो एतिरा करणु अजायो आहे त अल इस्लाम जे दुआ सां क़ौम ते अज़ाब आयो क़ौम तिबाह थी जे दुआ सां अज़ाब आयो पर क़ौम बची वई बाक़ी इहो एतिराज़ बि न कबो अज़ाब मोटी वियो असुल ॻाल्हि इहा त अलाह ताला यूनस अलाम जे तालीम जी तारीफ़ कई आहे ऐं वरी नूह अलाम जी क़ौम जेका हिसाब उहा त ईअं ई हुई जेका ॾिठी ऐं उहे हज़रत नूह अलाम सां पछाड़ी ते ज़िद में रहिया ऐं हज़रत नूह अलाम जी क़ौम तो बि कान कई ॿियो हीउ एतिराज़ करणु अज़ाब ईंदो आहे त हटंदो न आहे अलाह ताला फरमाए थो इलाही कमुसि इस्तना थो करे माना क़ौम हुनजी जेको जेका तालीम वरिती त तालीम तमामु वॾी हुई आयल अज़ाब उन तालीम जे अपनाइण सां मुफ़ीद थियो हाणे इन जी माना इहा कान चए बि त कुझु ग़लति कमु कयो आहे जो तूं अहिड़ी न घुरजांइ इहा ॻाल्हि कान्हे पर हुनजो नुक़्तो इहो आहे त तव्हां खां बाद ॿिया नबीअ कोन ईंदा तंहिं करे तव्हां अहिड़ी दुआ न घुरो छो त क़ौम में बेफ़रमानी जे करे जॾहिं हिदायत ख़तमु थी वई त पोइ कमु कीअं थींदो ॿी नबूअत थींदी कान ऐं हिननि खां बाद त नबूअत आई तंहिं करे उन्हनि खे अहिड़ी हिदायत न कई वई तुंहिंजे साम्हूं जेका क़ौम आहे उनजी अज़ियत ते तव्हां नाराज़ थी घुरंदो त सारी काइनात ते बह थी वेंदी हिदायत जो सिलसिलो बंदि थी वेंदो तंहिं करे मच्छीअ वारे साहिब वांगुरु तव्हां दुआ न घुरिजो छो त तुंहिंजो शान ख़तमु रुबो जो शान आहे हुननि जो ख़तमु जो शान न हो हिकिड़ो वियो ॿियो आयो टियों आयो चोथों आयो पंजो पंद्रहों आयो सवाल पायो तोखां बाद न थींदो तफ़सील वारनि इन पासे बि तवजो न कयो त कुला तकुन साहिब जी माना का ॿी बि आहे ऐं रुगो एतिरी ॻाल्हि त पोइ भला नूह फरमाइस उनखां न बि अचणा एतिरा कनि इहो मां चई वियुसि ऐं ईंदी बि फज़न अल अलाए बाक़ी ॿियो एतिरा असां कनि त हज़रत यून सलाम जॾहिं निकितो ॿाहिरि त इहो भाई त असां हुन ते कादर न थींदासीं तॾहिं वठी भबू इहो गुमान कीअं अलाह में हालांकि नबी ख़ुदा में अदम कुदरत जो गुमान करे इहो मुमकिन आहे इनजी माना छा आहे यून सलाम भायो माण्हू चवंदा आहिनि त यून सलाम भायो त असां हिते कादर न थींदासीं तॾहिं मुल्क छॾे भबू इहा माना न आहे क़दर जी लफ़्ज़ी माना वरी क़ुर में अलूबाल सूरत में थो अचे क़दर जी माना उते उते कदर जी माना तंग कयाई फ़र अला रिज़ तंग कंदो आहे जॾहिं इंसान खे अलाह ताला इम्तिहान वठंदो आहे रिज़ तंग कंदो आहे पोइ उन आयत जी माना हीअ थींदी अलाह ताला जॾहिं इंसान जो इम्तिहान वठंदो आहे त हुनजो रिस्क तंग कंदो आहे पोइ इंसानु चवंदो आहे त रब मूंखे रिस्क तंग करे बेज़ती माना क़दर जी तंगी हज़रत यून सलाम ईअं सम्झो त मां जेकी हीउ कमु कयां थो इन कम में मां दुआ घुरी आहे रब ताला दुआ कबूल कई आहे मुंहिंजी छो त जवाबु कोन आयो माना दवा मंज़ूर थी वई हाणे मां निकिरां थो मुंहिंजे निकिरण ते रब मूंखे इन्हनि इन ज़ालिम क़ौम खे अज़ाब जे अंदरि गिरफ़्तार करे को मूंखे तंग न कंदो न को मयार कयो त असां कंदासूं गुमान वटि हूंदो आहियां जहिड़ो बानो गुमान करे नबी पंहिंजे रब में ज़न गुमान करे हुसन ज़न करे सही आहे माना इहा आहे तंगीअ जी बाक़ी गैर कादर आहे अलाह ताला इहो गुमान कयईं सफ़ा कीअं थींदो इहो कमु तंहिं करे पाण निकितो सम्झी त मां दुआ बि घुरां थो पाक में पढ़नि में हथ विझी ऐं दुआ घुरी त जे इहो सचो ऐं हक़ ते आहे त असां नथा मञूंसि पोइ अज़ाब असां ते आण या पथरनि जुमी मींहुं मसाए पोइ ॾह पंद्रहं ॾींहं गुज़री विया पोइ वठी पर गॾु कयूं अलाह ताला फरमाई त ईअं अलाह ताला अज़ाब कोन कंदो अज़ाब जे न हुजण जा सबब हूंदा आहिनि ॿ हिकिड़ो सबबु ई हूंदो आहे त न बि आहे विच में कीअं अज़ाब थियो पोइ इस्तफार वारा हूंदा आहिनि पोइ कीअं अज़ाब इस्तफार हूंदो त बि अज़ाब न ईंदो न बि हूंदो त बि अज़ाब न ईंदो त हज़रत हज़रताम खे इहा ॻाल्हि सम्झ में आयल ई त अलॻि करे पोइ त आज़ादु कयो आहे तंहिं करे नथी अचे मतिलबु मके में तव्हां वेठा आहियो आज़ादु कीअं थींदो हज़रत लूतमाई तूं निकिरे न बि रहमत न ईंदो हज़रत यूनस सल सलाम पंहिंजे क़ौम खे भुलकार ॾिनी ऐं पोइ भाई त मुंहिंजे निकिरण ते अलाह ताला पाबंदी न विझंदी छो जेकॾहिं भुलकार या क़बूल न हुजे छा त मूंखे चयो आहे त हिनखे खे लड़को न ॾे अज़ाब जो लड़को न ॾिनई त हीअ माना अज़ाब अची रहियो आहे हाणे अची रहियो आहे त मां निकिरां त अज़ाब अचे इहो ख़्यालु करे निकिरी पियो नहर फुराक ते पहुतो उते किश्तीअ में चढ़ियो पार वञण जो इरादो कयईं अलाको तमामु घणो हुयो यून सलाम ख़्यालु कयो त निकिरी वञा त पोइ अज़ाब अचे पर अलाह तो तबलीज़ जो वसी हो रब तबारो ताला ॾिठो त टिनि ॾींहनि में हे प्यादल निकिरी न सघंदो इन इलाइक़े मां हिनखे खे कढणो पियो आहे पोइ हुनजे ख़ारिज करण जो इलाइक़े मां तखरीज जो इंतज़ाम कयो रब ताला तकवीनी इंतज़ाम हे ॿेड़ीअ ते वञी चढ़ियो ॿेड़ीअ में दुबड़ अची वई अंदाज़ो लॻायो त हिकिड़ो माण्हू लहंदो त ॿेड़ी बची वेंदी ईअं करण सां सभिनी खे बचाव थींदो पोइ हाणे कुर्बानी केरु ॾिए तजवीज़ कयूं त विझूं था कुणो पोइ जंहिं ते कुणो पियो उहो टपे ईअं थियो कुणो जो विधऊं त कुणो पियो ऐं उन बिना देरि खणी टपो ॾिनो ॿेड़ीअ जो हेॾे तवाज़ुन क़ाइमु थी वियो मच्छीअ जो वात फाटल हो उन में वञी पियो ज़मान हे जेको अलाको ॿाहिरियो ज़मीन जो हाणे उहो अंदरि रहियो हज़रत यूनसलाम जो जेको रहमत भरियो वजूदु हो उहा रहमत खां अलाको ॿाहिरियों ख़ाली थी ऐं मच्छी वारी मख़लूक ते ऐं पाणीअ दरिया ते ॿार ते हिननि ते त को अज़ाब अचिणो कोन हो हेॾो टाइम मुक़ररु थियो अज़ाब जा आसार शुरू थी विया आसमान में कारा ककर उभरण लॻा क़ौम खे यकीन थी वियो त अज़ाब अची वियो सो हज़रत यून सलाम जे ॾिनल तालीम खे यादि करे अलाह ताला ॾांहुं खणी रुजू कयूं उन असमा जो ज़िक्र कयूं जेको हुन हुननि खे सेखारियो हो उहा फर्माफ़रदारी ऐं इबादत शुरू कयूं जेका ॾसी हुई ऐं हुननि वधीक रोअण ऐं निज़ारी में कीन घटायो फर जानवरनि जा माउनि खां जुदा कयूं जीअं उहे बि दाहूं कनि ॿार ज़ाइफ़ुनि जा औरतुनि खां जुदा कयूं ऐं माइनि खे चयूं तव्हां रो ॿार सॼे मुल्क में रो जहिड़ो पइजी वियो इस्तफा थी वियो थी वई तालीम थी वई पोइ जेके वज़ाइफ़ ॿुधायल हा उन्हनि खे खणी हलणु शुरू कयो आख़िर उहो आयल अज़ाब ॾिठो त चढ़ी वियो हिननि बि सम्झो त असां बरक़त वारे हिकिड़े मुक़दस शख़्स जो कदुरु न कयो हो जंहिंजे ॿुधायल असां त हेॾो अज़ाब हटी वियो वठी लॻा ॻोल्हण हिकिड़ो पासो पूरो थियो कोन्हे माना कोई हाकिम न आहे ख़ालक मालिक कोन्हे मगर तूं ई ख़ालक मालिक राज़ आहीं इहा इंतिहा दर्जे जी मार्फत आहे जेका नबीअ नबीअ जे जे तक़दस में शयान आहे जो एतिरो पंहिंजे रब खे सुञाणे इहा वरी तौहीद आहे ऐं सुभाणे जो मतिलबु इहो आहे तूं हर ऐब खां पाक आहे तुंहिंजा कम सभु हिकमत ते मबनी आहिनि मूंखे सफ़रु करिणो हो त मूंखे मछीअ जे पेट में विझी छॾियो आहे मछी जे पेट में अंदरि जीअरो रहणु इहो ख़ुदि एजाज़ आहे अंदरि साहु खणे पियो हयात ज़िंदगीअ जा ज़रूरीत आहिनि शिदत सां महसूसु थियनि पिया मिलनि था मां मरां कोन थो तंहिं करे हिते महफ़ूज़ रखियो छा थियो इनमीन क़ौम त भई दिबा थी हाणे मां मछी जे पेट में रहिजी वियो आहियां इल्मु कयूं त कोन्हे को हज़रत सलाम खे अलाह ताला कढंदो बि ॿियो अख़र आहे इन एॾो अख़र थो ॻाल्हाए बाक़ी आहे ज़लूम जो माना जेसिताईं अदुल करे त पोइ उनजो नालो आदिल थिए न त बित इंसानु ज़लूम आहे नाकिस आहे अदालत करे त पूरत पए अदालत चइबो आहे बराबरी थी उहो त नथो पूरो थिए उहिदे में हिकिड़ी आहे तवहीद मारफत इलाही ॿी आहे अदालत मार्फत त मुंहिंजी आहे छा त हिते क़ाइमु करे सघां थो ला सुभाणे चई बाक़ी ॿियो मुंहिंजो ज़ुल्म दफ़े हाणे जेकर ॿाहिरि मां न निकित मुंहिंजो उहिदो जेको अदालत जो आहे उहो त मूंखां घुसी वियो आहे मां कीअं पहुचा उन खे अलाह ताला फरमाए थो वज़ीफ़ो न पढ़े हा टिको पियो ज़िंदगी ॾियण जो मतिलबु छा हो त हिनखे इहो वज़ीफ़ो पूरो करिणो हो हे सम्झे पियो त इहो वज़ीफ़ो जेसिताईं मां पूरो न कंदुसि अलाह ताला अंबिया खे कामिल मुकमल कंदो आहे तंहिं करे इहा दुआ घुरियईं अलाह फरमाए त मूंखां हिन अहिड़ो वज़ीफ़ो कयो इहा दुआ घुरियईं असां हुनखे ॿाहिरि कढियोसीं ॿाहिरि निकिरे हिन जे अदालत जो ॿियो पहलू रहियो थो वञे तंहिं करे ॿाहिरि निकिरी ऐं क़ौम सां मिली हिदायत करे तबलीग करे पोइ जहिड़ा माण्हू मिलनिसीं इन इलाइक़े जा न त ॿिए जा हुन जे घुमण में छा हो पोइ अला अलाह त असां हिनखे कढियोसीं वण हो हिकिड़ो कदूअ जो हुनजे हेठि हुनखे असां तरबियत ॾिनी छांवरी में रहियो ईंदी जेका वेंदी रिवायत में अचे थो पोइ ताक़त वरितईं पोइ ॿाहिरि आयो हिकु लखु अरसल न आहे अल्फिन अवजीदोन हुनखे असां मोकिलियोसीं हुननि ॾे हिकु लख ऐं वीह हज़ार माण्हू हुया उन्हनि खे अचे हिन तबलीग कई तालीम ॾिनी हुननि में अदालत आंदाई अहिड़ीअ तरह सां रब तबारक मताला हुनजी दुआ खे क़बूल फरमायो ॿिए जुज़े जे करे जेको इंसानी फराइज़ में हिकिड़ो रहे थो ऐं नुबूअ जे उहिदे में उहो जेकॾहिं रहिजी वञे थो नुस्ख़ो हज़रत ईसा इस्लाम हिते जिहाद न करे सघियो तंहिं करे अलाह ताला हुनखे खणाए वरितो हिन क़ौम में लही अचे जिहाद कंदो बाक़ी ॿियो असांजे कम लाइ ईसा इस्लाम अची का ख़ासि ख़िदमत करे उहा त हूअं ई थींदी इस्ततरादनि तबन मक़सदु हुनजो ज़िंदगी जो सिर्फ़ु इहो आहे त न बि जो वफ़ात करे त नाक़िस थी न मरे हिते इहो मछी जे पेट में क्यामत रहे पियो रहिया न मरिया जे अलाह ताला हिन खे ॿाहिरि न करे हा पोइ अची हिन पंहिंजो अदालत जो फरीदो पूरो कयो तफ़सीरनि में कान हीअ ख़ुदा जी बग़ावत कयईं भॻल बानो हो या अलाह ताला नबी साईं खे फरमाए त तूं अहिड़ो ग़लति सुवाल न कजांइ इहो सभु नबीअ जे हिकिड़े मनसब ऐं मक़ाम जे बिल्कुलु ख़िलाफ़ु आहे ऐं लफ़्ज़ जी माना इहा तरसण आहे का उते लफ़्ज़ जी माना ऐं जीअरो रहणो हुन में शर्त आहे इहे सभु ॻाल्हियूं गौर में आणण खां बाद पूरी तरह सम्झ में अचे थो त हज़रत यून सलाम जे मनसब ऐं मक़ाम हेॾो वॾो आहे तॾहिं फरमाइनि था त मूंखे एतिरो न फुटायो यून सलाम यूनस बिन मता खां बि मूंखे बहितर न थिए जो इहो तमामु वॾो माण्हू थी गुज़रियो आहे इहो जेको मज़मून ॿुधायो आहे آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لكن शक شبهة हुजनि त मां हिते वञा فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فمتعناهم إلى حين ألو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أيجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما دون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم حضرت یونس علیہ السلام नबी करे मोकिलियो वियो नव साल ईमान बिरला ऐं तौहीद बारी ताला जी दावत बुतनि जी پوجا जे तरक लाइ हुकुम कंदो रहे मगर हुननि इनकार कयो चए त तव्हां अहिड़नि गुपनि जी पूजा था करियो जेके तव्हांखे न नफ़ो ॾियनि हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे क़ौम खे कंहिं ज़लील कम ॾांहुं मुतवज ऐं मसरूफ़ रखणु इहो उन मुल्क जे वॾनि माण्हुनि जो हिकिड़ो किरदारु हूंदो आहे त जीअं क़ौम खे दलील हरकतुनि ॾांहुं मसरूफ़ रखी उन्हनि जे ज़हननि खे पस्त करे हुनजे तबियतुनि में जेका ज़हनी बुलंदी हूंदी आहे उहा ख़तमु करे पोइ उन्हनि ते पंहिंजो राज हलाइजे ऐं उन्हनि खे इस्तेमालु कजे पोइ जेको इन ॻाल्हि जे बरख़िलाफ़ अची का दावत ॾींदो आहे पोइ उन सां उहे वॾा माण्हू कंदा आहिनि इहो ज़ाती तजुर्बो ॾिठो वियो आहे कंहिंखे हम्बिया क्राम सां जॾहिं जो मुखालफ़त कई आहे कंहिं त अहिड़नि वॾनि माण्हुनि मुखालफ़त कई आहे उन्हनि में हुननि जा नफ़ा तिबा थी वेंदा आहिनि जंहिं क़ौम जो ज़हन एतिरो पस्त आहे जो बुत ऐं पथर जे आॾो झुकी था पवनि तव्हां सम्झी सघो था त इन जी जेका तबई ख़ुदी आहे जेका पंहिंजे मालिक साईं जे आॾो झुकाइणु घुरिजे केतिरी न ज़ायो थी वेंदी

थो कयूं तोबर शहर खां ॿाहिरि निकिरी पाण औरतूं सॼे ॿार जानवर जेके हिननि जा हक़ हा कंदे उहे वठी ॾेई अची रड़ियूं कयूं त अज़ाब अचे थो

सो कीअं न थियो का बि बस्ती या को ॻोठ जो ईमान आणे पोइ उन्हनि खे कमु अचे उहो उन्हनि जो ईमान नफ़ा आहे ईमान ईमान आणण कमु अचे मगर इस्लाम क़ौम खे इहो थियो जॾहिं ईमान आ असां हुननि जो अज़ाब लाहे छॾियोसीं जेको अज़ाब हुयो दुनिया जाम जी तालीम तमामु ॻाल्हियूं साफ़ हुयूं मज़मून हुन जा मज़बूत हुया इन में केतिरा चवनि था

पोइ अचे उन्हनि जे विच में दीन जी ख़िदमत कयईं अलाह ताला में मूंखे वॾी इज़त अहिड़ो इहो वॾो वाकियो हज़रत वलाम जे कमालात खां आहे ऐं हुनजे तालीम जे तमाम कमाल खां आहे

अलाह ताला थो फरमाए त असां अमानत खे पेश कयोसीं आसमाननि ते ज़मीन इनकार इन अमानत जे खणण खां इन्हनि सभिनी शयुनि में रब ताला इतरा रखियो हो तॾहिं त मुखातब थिया आहिनि तारीज़ जा इहा ॻाल्हि मञणी पवंदी ऐं अलाह तबारक मताला ई त उन सां किताबु कयो आहे ॿिए जो किताबु त न आहे हुननि जेको इनकार ऐं इबा कयो आहे सो बि रब ताला सां पंहिंजे सलाहियतुनि खे ॾिसी असां में अहिड़ी सलाहियत कान्हे जो असां अलाह जे अमानत खे खणी ऐं उनजी अदायगी कयूं अबय न श इंसान त आयो ई अलाह जे ख़िलाफ़त क़ाइमु करण जे लाइ हुयो ऐं जंहिं तलब कई हुई मलाइ कनि त असां इहा तुंहिंजी ख़िलाफ़त जो ॿार तस्वीर तहलील कंदासूं रब ताला उन्हनि खां बि इनकार कयो इहो बि हिकिड़ो सबबु थी पवे थो इनकार जॾहिं हेॾी हिकिड़ी मुक़दस मख़लूक रब ताला उन्हनि खे अमानत जो ॿार न ॾिनो आहे इहा तारीख़ असां वटि सवाइ इतमाम हुजत जे ऐं मक़सद जे अहमियत जे ॿी का हैसियत नथी रखे उहो कहिड़ो त मक़सदु एॾो अहम आहे जो का बि शइ काइनात मुंहिंजो जो इनखे ॾेई नथी सघे

ख़ाली थांव हुजंद पर जे थांव न हुजनि त माखी ऐं गिह जूं जा दिला खणी ॾियोसि न भई माखी आहे कई वञ हिन लाहे ॾियूं गिह आहे तोखे लाहे ॾियूं झंगल ॿेले में हुजे न त ॿियो कुझु बि कोन्हे कपिड़े में त कोन वठंदो इंसान खे ॿ हुआ हिकिड़ो ज़ुल्म जो बि जल जो इहे ज़र्फ़ हिन वटि ठहिया कीअं हिन जे तरकीब जेका हुई उन पैदा थिया रब ताला जंहिं शयुनि जा हिनखे मुरकब कयो उहे हुयूं ॿ शयूं हिकिड़ी ख़ालिस मलकियत जंहिंमें काइनात जे ज़रे जी घुर्ज कान्हे उन्हनि जे वजूद खां बाद बका जो बंदोबस्तु मलकियत जे बका जो बंदोबस्तु अलाह जे ज़िक्र सां

ॿी हैवानियत जेका हिन दुनिया में हुई हैवान खे सभु कुझु घुरिजे पंहिंजे हैवानियत खे पालणो आहे ऐं पंहिंजे नसल जी अफ़ज़ाइश करणी आहे हलाल हराम जी ॻाल्हि कान्हे हुननि वटि तबई आहे छा तब जेकॾहिं घुरे कमु कजे तब न घुरे न कजे हिन जो कानून तबियत केतिरा जानवर गाह खाइनि गोश्त खोर आहिनि गाह जो तीलो न जबारनि इहा शरीयत आहे इन्हनि वटि इस्ियान जो नालो कोन्हे हुननि जी तबियत हाकिम आहे ऐं मलायकनि वटि इस्यान जो नालो कोन्हे न ख़ालि आहे जोड़ी वञे उहो हुनजो मयार जोड़ो इहा गर्मी ठाही वई आहे पाणी सैलानतूसत आहे

बसीत बसीत ॿी शइ तरक़ीब कान्हे मलकियत बसीत ॿी शइ तरक़ीब कान्हे ऐं बसीत जेको हूंदो आहे सो पंहिंजे तब ते रहंदो आहे जेसि ताईं हुन में ॿी शइ मिले पोइ इख़्तिलात थिए इहो आहे कौन फसाद कौन फसाद हिकिड़ो मसइलो आहे वॾो तकवीनात में थींदो आहे शयुनि खे जोड़ियो जुड़नि वरी ट्रायो त टही पवनि ऐं कौन फसाद थींदो आहे तरकीब खां बाद इंसान खे अलाह तबारक मताला मलकियत ऐं हैवानियत खे गॾे ऐं बणायो मलकियत खे कुझु न खपे हैवानियत खे सभु कुझु खपे पंहिंजी तबियत लाइ ॿ शयूं अहिड़ियूं आहियूं जो ॿिन्ही जी हिकु ॿिए पुठी उहो चए मूंखे सभु कुझु घुरिजे चए मूंखे कुझु न घुरिजे एतिरो टकर पोइ रब ताला इन टकरु हैवानी मलकियत जो इन तरकीब जे हाल में सुलो कराए हिकु ॿिए जी ॻाल्हि तबूल करी हले मलकियत खे चयो वियो त हिन जी हैवानीत घुरंदी सभु कुझु खाईंदी उहो तुंहिंजे वजूद में हिसो आहे उहो हिन हिसे जे अहिड़ी ज़्यादती खे जेका तोखे न गवार आहे ज़ाती तौरु का शइ घुरिजे अलाह जे ज़िक्र खां सवाइ ते का शइ घुरिजे इन ते एतिरा न कर पर हलाल कबूल हुनजो कर हलाल कबूल वरी हैवानीत खे चयो वियो त मलकियत मु कदस आहे तूं मलकियत जो तकदस क़बूल कर तलब में आहे तूं त कदुसि कबूल कर मलकियत खे कुझु न खपे काइनात मुंहिंजे खाधे पीते जी शइ तूं हराम करे ॾे हैवान खां हराम छॾायो वियो मलकियत जे रिआयत में मलकियत खे हलाल क़बूल करायो वियो हैवानीत आहे हैवानीत अॻे हलाल हराम जो इम्तियाज़ न कंदी हराम जो हुनखे छॾायूं त नुकुस थी पियो हुनमें अधु मिली सघे ॼणो अधु कटिजी वियो न अॻु हैवानी जिते किथे खाईंदी पवंदी हाणे हराम जो जुदा कर त नुक़्स थी पियो न हुनजी रिज़ा में उन जे नुक़्स खे अलाह ताला मलकियत में जेको ज़िक्र सां भरे पूरो कयो ऐं मलकियत खे वरी जेका ज़्यादती मलकियत सां थी जो हलाल हुनखे क़बूलु करायो वियो उन ज़्यादतीअ में मलकियत में जहल अचे छो त अॻे मलकियत निज इल्म में ई रुगो वॾो इल्मु आहे जो पंहिंजे यादि करे ऐं इमकिताब न अचे ज़िक्र जी माना इहा आहे मालूम आहे ख़ुदा ऐं उनजी उनजो इल्मु पंहिंजे ज़हन में रखनि इल्म ऐं मालूम में इनकिताब आयो त जह थी पियो न जुदाई जो थी पियो त इहा बलकियत जॾहिं हैवानीत सां गॾु हलाल क़बूल थी करे जल पैदा थी पियो हिन में तंहिं करे मां सम्झा थो रब ताला इन इंसान जे लाइ इंतज़ाम कयो रब ताला हक़ जो वकील आहे मालिक आहे हैवानीत जो हक़ पोइ उन नुस्ख़ सां जेको हुनजे रिवायात में अदालत सां भरी अदालत चइबो आहे भरे खे क़ुर पाक में अचे थो बाग बणायूं हुन बाग हर वण कंहिं बि मेवे में ज़ुल्म न कयो माना नुस्ख़ो न कयो ज़ुल्म जी माना नुक़्स क़ुर में आहे तंहिं करे इन जहूला ज़लूम माना नाक़िस उन नुक़्स खे ॾिठो त मां पूरो कंदुसि अदालत सां अमानत में अदालत आहे तंहिं करे चिंबड़ियो अदालत खे जीअं इहो विझंदुसि ज़ुल्म में हाणे मुंहिंजो थांव जॾहिं भरिजी वियो अदल सां त नालो थांव जो गुम थी वेंदो अदालत जो नालो थी पवंदो थांव में तव्हां माखी विझो पोइ चइबो छा आहे जे माखी आहे ख़ाली हूंदो कुझु पुछबो छा आहे पर जॾहिं में हिकिड़े में खीरु वठी आयो ॿिए में पाणी पुछ खीर पाणी तव्हां जो नालो घुमे तेसिताईं आहे शइ निकिरी वई त पोइ तव्हांजो नालो ख़ाली हूंदो त तव्हांजो नालो भरिजी वियो त शइ जो नालो अलाह ताला हिनखे ॿ ज़रफ़र न आहे हिकिड़ो ज़ुल्म जो बि लो जॾहिं अमानत हुन में आई त अमानत में आहे ॿ हिसा अलाह सां तालुक सां ऐं इबादत सां तोही ख़ालिस सां मखलूक सां तालुक़ु अदालत सां जो हुननि जे हैवानियत में जेको नुक़सानु अचे थो भरिजे अलाह ताला फरमायो त इहो ज़लूम हुयो पंहिंजे बर्तन ख़ालीअ खे भरी अदालत सां इहो जहूल हुयो पंहिंजे बर्तन खे भरी इल्म ऐं मार्फत सां हाणे इन जा ॿई भरिजी विया त आलम ऐं आदिल थी वियो काइनात में में इहे कंहिंखे कोन हा तंहिं करे इनकार कयो असां छा कंदासीं हिकिड़े माण्हू खे न चइजे झंग में त लख रुपियनि जो ॾियां थो खणी वञ पाण सां निजा हुजनि चांदीअ जा रुपया कलदार

आलम चइबो आहे ला जे तरार सां कटिजी आहे अलाह जी ज़ात ते इहा ला नथी पहुचे इंतिहा मारफत आहे वजूद जी नफ़ी सिफ़ात जी नफ़ी कमाल जी नफ़ी अता जी नफ़ी नवाल जी नफ़ी जहिड़ी नफ़ी चओ बसि वजूद जी नफ़ी चवंदी बाक़ी छा सभु कमालातूद सां मारफत जो आहे इन मार्फत खां बाद वरी तस्बी

थिए अदालत नुक़्स भरिजे अलाह मुंहिंजो जेको ॿियो हिसो मुंहिंजे इंसानियत जो तकमील जो आहे उहो हिते मच्छी जे पेट में त ख़ाली रहियो थो वञे साहिल जो सुवाल न क़बूल अलाह ताला र कयो सुवाल कीअं रब ताला फरमायो जेकॾहिं लौला कान मिलण में सभी तस्वीर न पढ़िया तरसे वेठे रहण जी माना मरी वञणु हज़म थी लिखनि था त खाॼी पीजी हज़म थी वञे हा इहा किथे साबित कयां चालीहनि ॾींहंनि में जेको नथो खाइजे सालनि में छो खाइजे जॾहिं त मच्छी रोज़ खाईंदी आहे गिज़ा न

یہون سلام سلام بات دے کے اعتراض ہویا قرآن پاک میں جو ایکن تھاون دا اس تے جواب نہیں چکا لما امنو کشف نہ انو ایمان آزاد عزت سب इहो तकवीनी फ़ैसिलो ख़ुदा जे जोड़ जोड़क जहान जो कोन्हे छो त वजूदु इंसान जो ठहियलु आहे ॿिनि शयुनि जा जेके मां अर्ज़ु कयूं हिन ॿिनि शयुनि जी पाण में वेठ थींदी न हैवानीत कॾहिं कंदी त मलकियत रंज थी वेंदी कॾहिं मलकियत कंदी त तबाह थी वेंदी हज़रत अब्दुला सॻो नौजवान कई शादी

شادی اے ما تو इनकार त कोन कंदो पर जेकॾहिं रोज़ा यकार रखंदे नफ़्स तुंहिंजो नका कंदुमि ऐं ईंदी नफ़्स में तुंहिंजे महिमान जा तो ते तुंहिंजे मुलाक़ात जा तो तुंहिंजे नफ़्स जा वाइफिका हक़ हुन में मलकियत जो तक़दुस वधी वियो हैवानी पंहिंजी वाह थो करे इहो बि फसाद आहे आहे सुनत में अहिड़ी तरह हैवानियत वधी वञे हाणे हे मलकनि मलकनि सां हली हली जे कतार में लंघे वञे हैवानियत ख़तम थी वेंदी इन जे लाइ बि हिकिड़ी मुदत आहे पोइ माण्हू मलकनि जे कतार में लंघे वेंदो आहे पोइ हयातीअ में ई खणी लंघे वञे या मरण खां बाद हज़रत ईसा सलाम हयाती में मलकूत में बीठो आहे

जंहिंजो मुक़दर कंहिंजे हथ जी ॻाल्हि कान्हे जो हुनखे झले वठिबो पर हज़ूर अंबर सलाह सलम जन खे अलाह तबारक वताला हिदायत जो रहबर बणाए थो सुनत जो साहिब हो हुनजी तरबियत थी वई ऐं ॿियो वरी हैवानियत हैवानियत में जेकॾहिं को माण्हू ॿुधी वञे ख़ालिस हैवाननि जे कतारुनि में पोइ बीह रहंदो ख़ालस हैवान हलाल पिया आहिनि हराम पिया आहिनि ऐं कुझु बि कमु न अचे हिमा साहब सूअर खे इंतिहाई हराम थो चए सां हिमा साहिब छा भई सूअर ऐं हाथी ॿिन्ही खे

खूह में खूह पली थो पर जे भंग जी ॿोरी पइजी वञे में त हराम कोन थींदी कढी विझंदी ॿाहिरि पाणी पली थो न थींदो इहो फ़र्क़ु आहे तंहिं करे नज़र वारो शख़्स आहे छा